Pues. Rip Gang. Omar, algo anda mal. Ey. Pues. que te the dure de, dure de, de. Ese rico, complicado, puta, mucho estrés. Tengo cunes que te buscan, así que me debe. Lo mando para el otro lado como el DMT. Y bacata, shari, la hago tres bebés con la TVB. Wrist con balmain, fuck your whole gang. Yo le como hasta culo como un chinque showman. main. Que yo la puta boca por shh, be quiet. Lo dejo sin trabajo, quedan flacos los talles. Yo estoy en la de empresario, me cansé de la calle, boy. Tengo muchos papeles y una SRL. Ya no me están tirando, saben que no le conviene. Ya no estoy en la mierda, pero sí sé cómo huele. Peso 60 kilos, pero uso la XL so much money lately. Tengo que equivocar la envidia de hating. Tengo que comprar una tuli, safety. Todo lo que veo, water, safety. beating my like Holyfield. Corramos las reuniones, la yo what's the deal. Vito ropa de designer, yo fuck supreme. Vito ropa de designer, wow, Jugando la pelota con Yeezy. Estoy haciendo mucho money, easy. Ese dice que josea, un Porfa, dilome una foto, whisky. durete, durete, Ese rico complicado, puta, mucho estrés. Tengo gunes que te buscan si es que me debes. Lo mando para el otro lado como el demente. Y hasta shorty, le hago tres bebés. Red campo, uno pulo con la TVV. Red up amazing. fuck your whole gang. Yo lo como tu culo como money lately. Tengo que equivalar en vía de hating. Tengo que comprar una chuli, safety. Todo lo que veo, water, sailing.